Pakartoto įstatymo knyga 25 skyrius. Jei du kreiptusi į teismą, teisėjai išteisins teisųjį ir pasmerks nusikaltusi. Jei nusikaltelis nubaustas plakimu, teisėjas įsakys gulti ir jis bus nuplaktas jo akivaizdoje. Kirčių skaičius bus pagal nusikaltimą bet neviršės 40 kirčių, kad tavo brolis nebūtų žiauriai sužalotas tavo akise. Neužrišk nasrų kuliančiam jaučiui. Jei broliai gyventų kartu ir vienas jų mirtų bevaikis, mirusio žmona neištekės už svetimo, bet jos vyro brolis įeis pas ją ir ves ją kad atliktų vyro brolio pareigą. Pirmagimi jos sūnų pavadins mirusio brolio vardu, kad jo vardas neišnyktų iš Izraelio. Jeigu jis nenorės vesti savo brolio žmonos, moteris eis prie miesto vartų ir kreipsis į vyresniuosius. Mano vyro brolis nenori atstatyti savo brolio vardo Izraelyje nei manęs vesti. Tada miesto vyresnieji pasikvies jį ir kalbės su juo. Jei jis atsakys, nenoriu jos vesti, moteris vyresniųjų akise nuaus nuo jo kojos apavą ir spjausiam į veidą, tardama. Taip atsitinka vyrui, kuris atsisako pratesti savo brolio giminę. Jis bus vadinamas Izraelyje nuautojo namai. Jei du vyrai susivaidyje pradėtų grumtis ir vieno žmona, norėdama padėti savo vyrui, nutvertų kitą už lyties, nukirskai ranką, nepasigailėk jos. Savo krepšyje neturėk skirtingų, didesnių ir mažesnių svarščių. Nelaikyk savo namuose didesnio ir mažesnio saiko. Naudok teisingus ir tikrus saikus bei matus, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats, tavo dievas, tau duoda. Visi, kurie taip daro ir neteisiai elgesi, yra pasibjūrėjimas viešpačiui, tavo dievui. Atsimink, kad tau padarė amalekiečiai, kai išėjai iš Egipto. Jie išėjo prieš tave ir tavo nuvargusius ir atsilikusius žmonės išžudė, kai tu buvai pailsęs ir nuvargęs. Jie nebijojo Dievo. Kai viešpats, tavo Dievas, suteiks tau polsi nuo visų priešų žemėje, kurią tau duoda paveldėti, išnaikink Amaleko vardą nuo žemės paviršiaus. Žiūrėk, neužmiršk.